Ir pirmdienas vakars, pulksten astoņi. Laiks raidījumam Dievs ir ļoti, ļoti labs, bet 8.40 aktualitāšu atkārtojums par gaidāmo draugu dzīvē. Day and night, night and day. Svētās Marijas no Nāceretes baznīcas mātes Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs! Labvakar, darbie radiokamā arī Latvijas klausītāji, skan raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs. Šodien ar jums kopā esmu es, Linda, un eh, šajā liecību raidījumā jums būs iespēja dzirdēt mazliet vairāk par Camino de Santiago, jeb Sētā Jēkaba ceļu. Svētā Jēkaba ceļš ir eh, viens no pasaulē, man liekas, pazīstamākajiem svētceļotāju maršrutiem, uh, kurš, eh, kurš ved uz svētā apakstuļa jēkaba atduses vietu pilsētā Santiago, Santiago de Compostela. Un eh, šajā svētceļojumā var doties no dažādiem punktiem. Ir arī izstrādāti dažādi maršruti. Eh, šī vieta atrodas Spānijā, Spānijas ziemeļos. Šajā ceļā var doties sākot no savām mājām, var iet mēnešiem, var iet nedēļām. Uh, Eh, ļoti dažādi, dažādi veidi, kā var sasniegt šo svētceļojumu vietu. Par ko tad ir stāsts? Jā, leģenda vēsta, ka svētais Jēkabs bija devies uz Spānijas ziemeļu provinci, sludināt Kristus mācību, bet atgriežoties Palestīnā, pēc ķēniņa Heroda Agripas pavēles tika nogalināts. Svētā Jēkaba mācekļi svēto, svētā Jēkaba mirstīgās atliekas nogādājuši Spānijā un apbedījuši kādā nomaļā vietā – pēc deviņiem gadsimtiem kāds mūks vientuļnieks šajā vietā redzēja sapni uh, ar spožu zvaigzni, zem kuras apglabāts kāds svētais. Šo ziņu mūks pastāstīs vietējiem biskupam. Pēc pīšļa apglabāšanas apstiprinājās, ka tās ir svētā jēkaba mirstīgās atliekas. Un pateicoties spožajai zvaigznei, kas veda jēkaba mācekļus un vēlāk parādījās arī mūka sapnī, šī vieta ieguva nosaukumu Campus Steale, tulkojumā no latviešu valodas zvaigznes lauks. Savukārt Santiago tulkojumā no spāņu valodas ir svētais jēkabs. Šajā vietā Santiago de Compostela tika sākta katedrālas būvniecība un uz to sāk plūst svecļotājas traumas, kas eh, plūst uz turien arī joprojām, kurām pievienojos, eh, pievienojos arī es. Mana iepazīšanās ar Santiago ceļu, manuprāt, jau notika krietni pirms tam, Jo es daudz, daudzreiz dzirdēju par šo ceļu. Es dzirdēju kādas liecības, es dzirdēju, ka cilvēki ir gājuši šajā ceļā, ka tas ir kaut kas ļoti populārs, ka tas ir Spānijā. Lielākoties es gan biju dzirdējis, ka iet mēnesi, vismaz mēnesi ar kājām, ar mugursomu, kā gandarītājs, nesot visas savas mantas. Un jā, un es biju dzirdējis, ka tas ir kaut kas ļoti foršs un ļoti populārs. Tā nu ir sanācis, ka, ka es pati šobrīd dzīvoju Spānijā un esmu devusies uz šejieni. Jau saprotot to, ka mana dzīves vieta būs ļoti tuvu Santiago de Compostela vietai, es sev teicu, jā, es noteikti došos Santiago ceļā. Es gan vairāk biju domājis, ka, ka krietni vēlāk, Bet ierodoties šeit, Spānijā, izrādījās, ka manā darba nedēļā mūsu vadītāja, manas, manas organizācijas vadītāja, saka, tā, mums Spānijā tagad būs brīvdienas. Mums tur ir viena brīvdiena dienas, nedēļas vidū, un mēs jums iedodam vēl divas brīvdienas. Līdz ar to jums ir piecas brīvas dienas. Izmantojiet iespēju, pavadiet šo laiku liederīgi. Un man pirmā doma bija, hmm, <laughs> tā, ko varētu izdarīt šajā, šajā laikā. Bet vēl dienu iepriekš mēs bijām iepazinušies ar to, ka pilsētā, kurā es šobrīd dzīvoju, tā ir pilsēta Ferrola, sākas viens no Santiago ceļiem, sākas Angļu ceļš, kas ir viens no īsākajiem. Tas ir 113 km, kur praktiski var veikt piecās dienās. Un, eh, jā, jau runājot ar, eh, ar savu mentori šeit, es runāju, hmm, varbūt šis ir tāds paaicinājums man doties jau tagad, jau tiešām uzsākot šeit eh, šo, šo posmu, dzīves posmu Spānijā, uzsākt man tieši ar ar sveceļojumu uz Santiago. Es domāju, vai tiešām <laughs> es neesmu tam gatava. Man nav, man nav mugursomas eh, tādas kā visiem ir tās lielās. Man, nu, it kā man drēbes ir, man, man, man ir eh, fiziskie spēki, vēl joprojām ir silts. Un jā, ātri vien es sapratu, ka jā, tas būs tas, kā es gribu sākt šo savu, savu laiku šeit, esot Spānijā. Un Tā nu es devos, devos savā Santiago ceļā. Kāpēc ir labi veikt šo angļu ceļu, no kuras sāku? Tādēļ, ka ierodoties šajā svētvietā, galā, ir iespēja iegūt certifikātu, sveicinieka certifikātu. Un, lai to iegūtu, ir jābūt vismaz noietiem 100 km. Tā kā angļu ceļš ir 113 km garš, tas nozīmē, ka šis ir ļoti labs maršruts, ko var veikt īsā laikā uh, iepazīties ar šo svētceļnieku kultūru, var teikt, kas ir šeit, kas tas ir Santiago ceļš, un, un doties. Es jau biju mazliet iepazinusies arī iepriekš ar to, kas ir Santiago ceļš. Līdz ar to es zināju, kā to sākt. Tās dienas rītā, iepriekšējās dienas vakarā, jā, es uh, sakrāvēju mantas, uh, <laughs> ņemot pēc iespējas mazāk līdzi praktiski vienas ejamās drēbes, vienas, kuras nomainīt, e, kamēr otra žūst, teiksim tā, un, un trešās vakaram. Un, nu, un tur e, tādas minimālas lietiņas, kaut kādas zobirsti un, un, un, un, un tā. Jā, un es e, iepriekšējā vakarā sagrabāju mantas, un bija skaidrs, ka es došos jau no rīta. No rīta es cēlos, uzliku somu plecos, un e, devos ārā no, no savas dzīves vietas, lai dotos uz sveceļnieku biroju. Jo pirms iziešanas ir jāizņem sveceļnieka pasi. Šajā pasē pa ceļam ir e, jākrāj zīmodziņi, lai tas būtu kā pierādījums, e, esot gala punktā, ka tiešām esi šo ceļu veicis. Šī sveceļnieka pasīte bija vajadzīga tieši naktsmītnēm, par to arī pastāstīšu mazliet vēlāk. Un es gāju ārā no, no savas, uh, savas dzīves vietas. Un iekšā man tā sajūta, ka, nu, nu jā, gan jau es pēc divām dienām būšu šeit atpakaļ. Jo, nu, kur nu es viena pati, svešā valstī, vai es to spēšu? Protams, visādi šādas domas bija, bet, eh, bet iekšā tāda pilnīga pārliecība, ka ārprātīgi, cik ļoti es gribu iet šo ceļu. Jā, es aizgāju uz sveciļnieku biroju, dabūju šo pasīti. Par to, ja, protams, ir jāsamaksā, man liekas, 2 vai 3 eiro. Dabūju šo, iegūpu savu pirmo zīmogu tajā, ka esmu uzsākusi šo ceļu. Un, un jā, un devos. Pa ceļam es cerēju, bū, cerēju apmeklēt svēto visi, bet biju kaut ko pārpratusi ar laika grafikiem, un svētā visa nenotika tajā laikā, līdz ar to es devos tālāk. Un jāsaka, es devos, un man bija nu, tāds liels smaids sejā. Noteikti, ka šeit dzīvojošie pazīst tos, kuri, kuri dodas Santiago ceļā, jo viņus var pazīt ne tikai pēc somas, bet pēc tāda mirdzošā mazliet acīm, jo tieši šeit sākas šis ceļš, un, un, un nav vēl nogurums, un ir daudz noteikti visādu gaidu un, un tādu ekspektāciju. Nezinu, <laughs> tāds svešvārds varbūt. Tā nu es devos. Ļoti priecīgā solī. Man bija savi nodomi arī, un, uh, un tos es tā uzjundīju savā sirdī. Bet es gāju un, un, un vienkārši ļāvu sev būt šeit un tagad. Un, uh, jā, to pirmo dienu es tā diezgan ātri nogāju. Uh, lai gan es biju diezgan vēlu vakarā, cik vēlu, nu, es, nāk, es biju piecos. <laughs> Tas ir diezgan vēlu priekš sveicinieka, bet uh, pirmajā dienā es veicu 28 km. Um, un uh, Es biju ļoti pārsteigta no Spānijas dabas, no tā skaistuma, kas bija apkārt, no, no, tām, nu, no tādas sajūsmas. Un tiešām bija diezgan silti, neskatoties uz to, ka tas jau tāds rudens, tas bija oktobra sākums. Bet, bet jā, bija diezgan silts un bija diezgan arī ne, neierasti kalnains, jo, kā zinām, mums Latvijā, ja mēs staigājam kaut kur un ejam, tad bieži vien ir pierasts iet pa tādu diezgan līdzenāku virsmu, bet, eh, bet šeit jā. Un tad nu, mana pirmā diena beidzās ar to, ka es nonācu albergē. Albergas ir vietas, kuras, eh, kurās paliek sveceļnieki. Tās ir, eh, ir dažādas. Es speciāli vēlējos izmantot pašvaldību dotās iespējas, jo pirmkārt tās ir ļoti lētas. Pirmā bija tikai 5 eiro par nakti Un, lai gulētu šajās albergēs, ir jāuzrāda savā, sava sveicinieka pasi, tā, kur es iegūstu sākumā. Protams, šīs albergas ir diezgan populāras, ir arī privātās, ir arī dažādi hosteļi, kur palikt, un viesnīcas. Tas ir atkarīgs noteikti no cilvēka finansēm, vajadzībām un citām lietām. Bet, jā, kā jau minēju, es biju izvēlējusies tieši šī tipa albergas. Eh, visā savā ceļā. Un tā ir arī lieliska iespēja satikt citus svētceļniekus, jo lielākoties jau parasti šīs eh, albergas ir pilnas ar cilvēkiem, un neskatoties uz to, ka jau sezona tuvojās noslēgumam, eh, arī, arī šoreiz tā bija. Es biju viena no pēdējām, kas ieradās, jo svētceļnieki parasti iet diezgan agri no rīta līdz pusdienlaikam, līdz vieniem, diviem, trim un tad uh, nākamo dienas daļus vienkārši atpūšās, sagatavojās nākamajai dienai, sarunājās savā starpā. Nu, lūk, kā jau minēju, uh, tur bija iespēja satikt citus sveiciniekus, un šādā vienā albergē, tādās kā kazarmās, divstāvu gultās, mēs bijām, nu, grūti tagad tā būtu saskaitīt, bet nu, noteikti kādi, kādi 15 līdz 20 uh, sveicinieki. Uh, jaukta tipa. Tas nozīmē gan vīrieši, gan sievietes. Un, jā, tādas divas stāvu gultas. Katrā albergai bija pieejams arī duša, toaletē, veļas mašīna. Viss, kas nepieciešams. Nu, lūk, jā, tad, tad pirmais vakars es nonācu. Kautrīgi pajautāju, kā, kā tikt tur iekšā, kur ir brīvs. Izvēlējos sev, sev gultu otrajā stāvā. Sapratu, ka gultas ļoti čīkstas katru kustēšanos un domāju, nu jā, es jau biju lasījusi to, ka nebūs nekādas gulēšanas un būs traki. Un es jau biju tam gatava. Un tad no nu, es uh, izgāju vēlāk pēc dušas pastaigāt. Spāņu laikā dabūju vakariņas, un jā, man bija pilnīgi tāda pārliecība, ka, nu, forši piedzīvojums sācies. Neko daudz, neko daudz es nevaru, neko negaidu īsti. Uh, Tā tikai es vēroju, klusēju, skatos. Eh, bija viens pāris, kurš man mazliet palīdzēja saistībā ar ēdienu atrašanu, jo es nerunāju spāņu valodā. Eh, bet es nevarēju saprast, kur var dabūt pāriest, jo spāņu ēdu ļoti vēlu. Un, eh, un, jā, un es gribēju saprast, kurā no ēstuvēm varētu dabūt ēdienu. Un, un, jā, un tad man jau izveidojās pirmais, pirmais kontakts. Uh, tā no nu, es cēlos nākamās dienas rītā, un es biju ļoti pārsteigta, jo es biju izgulējusies, un es nebiju cēlusies naktī. Varbūt mans nogurums vai ausu aizbāžņi bija, bija tam par iemeslu. Nakts mītne bija jāpamet pirms astoņiem, bet šeit paliek gaišs tikai ap deviņiem no rīta. Līdz ar to jā, mēs visi sveceļnieki devāmies ārā. Redzēju, ka kāds no sveceļniekiem ir atstājis uz, uz galdiņa tādu kā teikt, vēstuli, ka lūdzu, dārgie sveicinieki, ņemiet eh, līdzi, un tur bija atstāta eh, gliemeža vāki, varat ņemt tos līdzi savā ceļā. Eh, un, un, jā, tas bija tā, likās ļoti mīļi, ļoti jauki. Es vienu paņēmu un, un, jā, un devos tālāk savā ceļā. No rīta es negaidīju, kamēr uzaust gaisma, mm, jo es <laughs> nebiju gatava iet tumsā, jo Pilsētā vēl ir gaismas, bet šis ceļš ved ārā no pilsētas, un tālāk ir jāiet pa, pa lauku ceļiem. Un, eh, un jā, es nebiju īsti gatava iet pa tumsu. Tādēļ iegāju kafejnīcā, izdzēru kafiju, sagaidīju gaismu un devos. Ļoti interesants bija otrās dienas ceļš, jo es gāju pilnu enerģijas, un, un pirmā lieta, ko es apjautu, ka man ir ļoti labi ar sevi. <laughs> Jā, es arī lūdzos ceļā, bet, bet uh, es zināju, ka es neesmu viena un man nav šīs vientulības sajūtas, jo es nedaudz uh, līdz šim baidījos iet viena, doties kaut kur viena. Es biju braucis ar velosipēdu, vēl, vēl tā, bet domāju, nu kā man būs šajā ceļā, vai nebūs vientuļi, vai nebūs uh, jocīgi. Bet, uh, bet tieši tas man deva tādu interesantu enerģiju, interesantu prieku. Un, uh, Un es ļoti izbaudīju savu kompāniju, un jo dienas gāja, un jo vairāk, jo vairāk, jo vairāk. Lūk, tā es savā ceļā satiku pirmo sveicinieku. Eh, patiesībā es redzēju vairākus, bet eh, uzsāku vienkārši sarunu ar eh, kādu no sveiciniekiem. Mēs pārmijām pāris vārdus, kāpēc, kāpēc dodamies šajā ceļā. Arī viņš gāja viens, un ļoti daudz iet vieni. Jā, un tad mēs tā īsi parunājām, un tālāk devāmies katrs savā ceļā. Protams, mēs vēl redzējāmies un sveicinājāmies, bet uz ceļa valda ļoti liela draudzība starp sveceļniekiem. Daudz sveicinās un saka slaveno frāzi Bon Camino, kas nozīmē veiksmīgu, labu ceļu. Jā, un tiešām tāda ļoti sirsnīga, sirsnīga atmosfēra. Un jau otrās dienas vakarā, nokļūstot gala punktā, ir sajūta, ka visas sejas ir redzētas, ka jau esam pazīstami, ka esam vienoti un eh, ļoti sirsnīga atmosfēra kopumā. Nonākot gala punktā, domāju, hmm, nu, kur tad ir tā mana garīgā puse šim, šim gājienam. Es uh, atceros par nodomiem, es uh, lūdzos žēlsirdības kronīti, bet uh, nu, šis sveceļojums krietni atšķīrās no kāda aglona sveceļojuma grupā vai citādi. Domāju, bet man visu laiku ir tā sajūta, ka mani kāds pavada, ka es neesmu viena, ka man ir par ko pateikties, ir par ko brīnīties. Un tiešām tā pirmā sajūta bija, ka ir tik labi būt. Un, jā, un šī šeit un tagad sajūta tā bija tā pa īstam. Un tās otrās dienas vakarā arī domāju, tikai divas dienas, bet tā sajūta ir ļoti piepildīta, ka šajās divās dienās uh, esmu pārdomājis dažādas lietas, varbūt vienkārši par kaut kādām ķermeniskām lietām, par fiziskām, ka es eju, man kaut kur sāp, soma ir smaga, jo mans lielākais ienaidnieks šajā ceļā bija mana soma, jo tā nebija nedaudz piemērota <laughs> šim gājienam. Vai kaut kādām tādām tīri fiziskām lietām, vai pēc tam domāju, kā es varu to upurēt, kā es. Jā, ko es šobrīd domāju, kā es jūtos, ko es gribu, kas tas ir, kādēļ es eju. Jo ik reiz satiekot sveicinieku, ir jāatbild, kāpēc tu eji šajā ceļā. Un, eh, jā, tas bija tāds interesants, eh, interesants pirmās divas dienas. Un eh, šajā brīdī aicināšu jūs ieklausīties kādā dziesmā, pēc kuras arī atgriezīsimies atpakaļ. Ar jums kopā šovakar esmu es Linda. Skan raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs, un ar jums kopā šodien esmu es Linda un dalos savā pieredzē par Santiago de Compostela ceļu, svētceļojuma ceļu, ko veicu kādu laiku atpakaļ. Esam manā trešajā dienā. Trešā diena ir, eh, kā vienmēr, grūta. Tā bija fiziski grūta. Sākot katru pacēlumu, es domāju, kāpēc ir jāiet, <laughs> kāpēc es to sev nodaru. Uh, Jo nu, tiešām rīts, rīts likās uh, fiziski ļoti grūts. Bet tad uh, es uh, papildināju savu sveceļojumu, un es nezinu, kādēļ man tas neienāca pirmajās dienās prātā, bet ar mieram tuvu lasījumiem, un es iz, izmantoju iespēju tos klausīties. Un es klausījos, un uh, jūs jau noteikti arī zinat un dzirdat, ka šie lasījumi ir ierunāti ļoti skaisti. Un es gāju, un es klausījos vairāk kārt, un es klausījos eh, Ilzas iedziedātajā psalmā par to, ka laimīga ir dieva izvēlētā tauta. Un man liekas, ka viņa dzied kā eņģelis, un es eh, pilnīgi jūtu, kā manas kājas kļūst vieglas, ka ir tik laimīgi būt šajā ceļā ar Dievu, un ne tikai šodien, bet, eh, bet vispār. Un jā, un tas, tas ļoti stiprināja. Dieva vārds tiešām ļoti stiprināja, un arī uh, Šis laiks, daudz laika ceļā, var pārdomāt, padomāt, ko Dievs man caur to saka, kā Viņš šodien man ir caur to uzrunā, un ko es varu paņemt sev līdzi šajā ceļā. Bet trešā diena arī bija visbagātākā ar sarunām, jo kaut kā nācās tā, ka ik viens vēlas parunāt, ejot garām, sasveicinoties, gribās uzrunāt šo cilvēku, jo tu jau viņu esi redzējis, tiešām sanāca ar vairākiem iepazīties. Uh, mani visvairāk pārsteidza um, no Francijas Filips. Uh, viņš ir uh, kungs, kurš devies nesen pensijā, un pagājušajā gadā viņš veica savu kamīno ceļu, kurš ilga divus mēnešus. Un kā viņš teica, tā ir tāda iekšēja transformācija. Un tas viņa jautājums, kā tu jūties uz šī ceļa, vai tu jūti, ka kaut kas notiek tevī vai tu pārdomā šo ceļu? Kas ir tavs ceļa biedrs? Un es, eh, es tā daudz mulsu tajā domā, nu jā, man vajadzētu padomāt, kas ir mans ceļa biedrs, ko es gribu pārdomāt šajā ceļā. Tad viņš turpināja savu stāstu. Viņš stāstīja to, ka viņš tikko ir uh, nogājis Portugāles ceļu, kas ir uh, garāks, un viņam palikušas piecas die brīvas dienas. Uh, Līdz lidojumam, jo viņš nogāja Portugāles ceļu un gāja līdz Finisterrai, kas ir uh, vēl uz priekšu, vēl piecas dienas klāta. Eh, būtībā viņš jau bija gājis eh, nepilnu mēnesi. Viņš teica, ka viņam bija palikušas piecas dienas līdz lidojumam, un viņš ir izdomājis, ka viņš ies arī šo, eh, šo angļu ceļu, jo, jo viņam ir laiks to darīt. Un, uh, viņa starojošā seja, uh, nu, tas, tas vienkārši ir tas jāredz. Un, un tādas acis uh, starojošas tos. Uh, tās var atpazīt sveicinieku. Patika tas, ko viņš teica, jo viņš teica, ka neskatoties uz to, ka mm, viņš ir tik daudz gājis, ka šajā brīdī esam vienādi, ka mēs abi esam sveicinieki, kuriem šodien ir jāsasniedz gala punkts. Un, eh, lai es turu, un viņš man arī tā piekodināja, lai es turu acis vaļā un ieklausos sevi, ka šis sveicinājums vienmēr kaut ko atnes. Es, es, jā, es uz viņu skatījos ar lielu apbrīnu, tiešām gan to kilometru dēļ, gan, eh, gan arī tā cienījamā vecuma dēļ, gan arī tās aizrautības un atvērtības dēļ. Jā, un tas kaut kā silti palicis man atmiņā. Un nonākot Albergē, es iekārtojos, izmazgāju drēbes, devos eh, vakariņās, tur es satiku jau pazīstamas sejas, mēs kopā pavakariņojām, iepazināmies vēl viens ar otru vēl. Teiksim tā, piemēram, es pazīstu kādu vienu sveicinieku, viņš pazīst citu, mēs iepazīstamies, mēs runājam, mēs eh, ēdam kopā. Un tā sajūta tiešām bija tāda, it kā mēs būtu ļoti sen pazīstami, ka mēs esam visi no vienas nometnes, ka mēs labi pavadām laiku, mēs eh, katrs esam ar savu nodomu, katrs ar savu kādu iepriekšējo pieredzi, katrs ar savu personību, valsti, eh, jo mēs tiešām bijām ļoti, ļoti dažādām valstīm. Mēs bijām no Vācijas, tur bija no Amerikas meitenes, eh, es no Latvijas, kas bija liels pārsteigums uz ceļa, eh, no Francijas, no Anglijas, no mm, Austrālijas bija pāris, protams, no Spānijas. Jā, un mēs visi bijām vienoti, vienoti šajā ceļā. Un vēl vakarā es satiku sveceļotāju, no, kurš bija atceļojies no Lisabonas ar velosipēdu, kurš ļoti cītīgi vēlējās man izstāstīt visu savu ceļu, visu, kas man jāzina. Tikai viņš runāja spāņu valodā un nesaprata angļu valodu. Līdz ar to mēs runājāmies abi katrs savā valodā, bet tā sirsnība, tā atvērtība, tās dedzīgās acis un, un tas nodoms, tas bija jau redzams tāpat vienā. Tā kā ļoti interesanta pieredze, ka, ka mēs varam sarunāties, nezinot pat viens otru valodu. Ļoti tā sirsnīgi atmiņā palicis. Jā, tad bija nakts. Nakts bija ļoti briesmīga. <laughs> Mani sakoda odi, un kā vēlāk arī uzzināju, neviens no albergā esošajiem negulēja labi. Un pienāca rīts, es sapratu, ka ir jāiet, ir atkal tumšs, es negribu iet viena. Un tā jau izējot kopā ar uh, dažiem citiem sveiciniekiem, es vienkārši uzprasījos, vai es drīkstu kādu laiku iet kopā, jo man vienkārši nav patīkami iet pa tumsu. Tā nu es atradu sev divas ceļa biedrenes, meitenes no Amerikas, un pusotru stundu mēs gājām kopā, dalījāmies ar, uh, ar dažādu pieredzi, ar to, ko mēs darām Spānijā, ar uh, nedaudz ar saviem nodomiem, kādēļ mēs ejam un kāpēc esam izvēlējušies tieši šo, šo ceļu un šo svētceļojumu. Un, eh, un tad jā, mēs visi sveicinieki satikāmies uz pirmo kafiju, pirmajā, pirmajā kafejnīcā, un tā bija tāda svētku sajūta. Bet eh, tālāk es arī teicu, ka es vēlos iet viena, jo tiešām es atklāju šajā ceļā, ka, ka es vēlos šo laiku vienatnē, klusumā, pārdomās, protams, lai arī būtu lūkšanā, ka man tas ir ļoti nepieciešams. Lietu lietus, lietus lieja visu dienu, kā arī stipri pūta pretvējs, līdz ar to bija par ko pacīnīties. Bet par to laiku vienatnē es, nu, tā viena lieta, ko es noteikti šajā sveicinājumā saņēmu, ir tas, ka es mīlu laiku ar sevi, ar Dievu, un esmu gatava par to cīnīties. Lai arī man patīk šīs mazās sarunas, patīk uh, satikt cilvēkus, bet tomēr es sapratu to, ka man ir jāļauj arī būt sev vienai. Jo šajā brīdī uh, tā ir tā iespēja gan uh, ieklausīties sevi, gan, gan arī pabūt lūkšanā. Un arī uh, ik pa laikam satiekot kādu sveicinieku, es pāju kādas, kādu laiciņu kopā un saku, jā, paldies. Un, uh, tagad es domāju, ka mums abiem ir laiks iet vieniem. Un uh, tiešām nekādu teiksim, pārmetumu, problēmu vai, vai citu lietu. Eh, priekš manis tas ir atklājums, jo, kā jau minēju arī sākumā, jo eh, man ir bijusi laiks, kad ir grūti būt ar sevi, kad iekšā ir kāds konflikts vai, vai kāds. Nu, Ka man nepatīk būt ar sevi, ka es vienmēr meklēju kompāniju, kādreiz, ka es uh, meklēju nodarbi, filmas, telefonu, mūziku. Visu, ko, lai tikai aizbāztu savu galvu ar kaut ko, uh, ar kaut ko citu, kas neesmu es pati. Bet eh, šajā laikā es tiešām atklāju to, ka ir tik forši būt ar sevi, forši būt ar Dievu, forši būt klusumā, un ka es to ļoti izbaudu. Tāds arī ir mans šis eh, viens no svētceļojuma lielākajiem ieguvumiem. Tālāk ceļā es arī satiku un, un runājos ar dažādiem svētceļniekiem, uh, Divi no tiem noteikti paliks eh, manā sirdī arī tālākai dzīvei. Protestantu mācītājs no Anglijas un, un puisis no Vācijas, par ko arī mēs ļoti patiesībā dziļi dalījāmies. Mēs eh, dalījāmies par dažādām pieredzēm. Eh, viņi vēlējās arī dalīties par tādām lietām. Mēs pat brīnījāmies, ka wow! Es nekad nevienam to nebiju stāstījusi <laughs> vai stāstījis. Un, un tagad beidzot man ir tā sajūta, ka es gribu par to padalīties. Un, un paldies, ka tu uzklausi. Un, nu, ja, jā, mēs kaut kā reflektējam arī tas, tas eh, viens otra pārdomas. Un, jo tā brīvība satiekot pavisam nepazīstamu cilvēku, kuru iespējams, ka dzīvē tu arī vairāk nesatiksi, tas dod tādu brīvību. Un, eh, un arī pēc tam, kad mēs jau pašā sveceļojuma beigās Eh, netīšām, bet <laughs> nav jau nejaušība, satikāmies pie katedrālas durvīm. Mēs vēlāk aizgājām arī nosvinēt eh, to, ka esam sasnieguši gala mērķi. Pāēdot kopā, mēs runājam, ka īstenībā nu, nav jau to nejaušību, ka noteikti mēs, tas nav tāpat vien, ka mēs gadījāmies viens otram ceļā, ka mēs varējām uzklausīt, ka mēs varējām padalīties un kopīgi nest šos nodomus, ar kuriem mēs esam atnākuši uz šo svētceļojumu. Jā, nu tā nu bija pēdējais vakars, kurā arī mēs e, ļoti daudz sveicinieki satikāmies vienvietā. Beidzot, uz, uzdrošinājāmies uzrunāt vēl tos, kuri nebija uzrunāti, kopīgi pavadījām laiku, parunājāmies. Un e, tad jau devāmies tālāk uz e, savām naktsmītnēm, jo rīts bija jāsāk ļoti agri, lai paspētu uz sveicinieki misiju. Pēdējais noslēdzošās dienas rīts bija ļoti vējains un ļoti lietains Manī nebija nekāda prieka vai eifórijas par to, ka es sasniegšu Santiago. Es uh, biju nosalusi, es biju slapja, uh, lai gan man bija lietus mētelis, bet, bet es sapratu, ka nu, nu, ir nodoms, ir jāiet, ir, uh, ir skaisti pabeigt šo ceļu. Jā, rītu es sāku atkal ar kompanionu. Šoreiz tā bija sieviete no Amerikas, un arī mēs dalījāmies un runājāmies. Uh, par, eh, par dzīvi kopumā, par dažādām lietām. Un eh, tālāk turpinājām šo ceļu vienas, eh, klausījos mieram tuvu, cīnījos pret vēju un pret lietu. Sasniedzot uh, Santiago de Compostela, uh, pirmais, ko darīju, es gāju uz uh, sveceļnieku biroju, lai noliktu lielo mugursomu, jo katedrālē nedrīkst ienākt ar lielo mugursomu. Un uh, man bija liels prieks, jo es sapratu, ka es esmu laikus, jo, lai ierastos laikus un tiktu uz svēto misiju. Eh, ir jāizstāv gara rinda. Eh, bet eh, notika tā, divi ātrie brīnumi. Viens bija tas, kad es ienācu, lai noliktu somu, bet mani iestūma rindā, kurā saņem certifikātu. Es domāju, nu viss tagad gan es nepaspēšu. Bet tieši pirms manis rindu paņēma un aizveda citur. Līdz ar to mēs bijām pirmie rindā, tie sveicinieki. Uh, Tad tālāk es devos uz katedrāli un uh, ieraudzīju ļoti garo rindu uz katedrāli, lai tiktu iekšā. Un tur tālumā es redzu, ka māja mani, mani draugi, uh, par kuriem es iepriekš uh, stāstīju, kur ir jau sasnieguši tātad uh, katedrāli, viņi ir daudz tuvāk, un viņi saka, Linda, tu to izdarīji, nāc pie mums, jā, un mēs viens otru sirsnīgi apsveicām, ienācām katedrālē, piedalījāmies svētajā misē, kas bija ļoti mierpilni, ļoti skaisti. Pēc mises mēs, interesanti šis mācītājs, par kuru es jau minēju, viņš teica, vai varam kopā pateikties, un tad mēs apsēdāmies sadavāmies rokās, un viņš novadīja šo lūkšanu, pateicības lūkšanu par šo svētceļojumu, par mūsu nodomiem, arī par to, ka, ka esam šādi satikušies. Aizgājām nosvinēt, nosvinēt mūsu uzvaru, mūsu sasniegto galamērķi. Un eh, tālāk atvadījāmies un devāmies tālākajās gaitās. Man bija diezgan daudz laika, lai eh, līdz autobusam, tādēļ es eh, gāju uz kapelu, kas ir birojā. Vienkārši apsēdos, skatījos uz tabernākulu un vienkārši klusēju. Manuprāt, tieši tad un tur notika tas brīnums, ka es sapratu, sapratu kāpēc, <laughs> kāpēc jāiet. Jā, jo tur bija tāds ekrāns, Un tur bija tādi pamudinājumi, vārdi dažādi, kas bija. Un tur bija tāds jautājums, ko es esmu mācījusies no mana kamīna, no mana ceļa. Vai arī tur bija tādas frāzes, svētīts, tu esi svētceļnieks, ja apjaut to, ka svētība ir nevis tas, ka esi sasniedzis gala mērķi, bet ka esi sasniedzis to kopā. Esi svētīts ceļinieks, jo esi atklājis to, ka autentiskais kamīno sākas tad, kad tas ir paveikts Un, jā, un es sapratu, ka man ir tāda ļoti pārdabiska svētības sajūta tajā brīdī, tāds liels miers, miers ar sevi. Manī nav steigas, un es saprotu, ka kaut kas, kaut kas manī ir sakustējies šajā brīdī, ka mans kamīno tagad sākās, ka mans ceļš sākās. Un, un tiešām tāda ļoti skaista pieredze. Um, Tagad jau kāds laiks ir pagājis, arī skatoties uz to, e, ir mazliet neparasti to atcerēties, jo liekas, ka tā ir pilnīgi cita pasaule no, no tās ikdienas pasaules, pārdabiskā dieva klātbūtne tajā brīdī, tajā kapelā, kad, kad nu, runa jau nav par sasniegto mērķi, bet runa ir par ceļu. Un, un arī tas mūsu dzīves ceļš, mans dzīves ceļš, ir kā nebeidzams svētceļojums, kurā iepazīt Dievu, kurā satikt citus, kurā mācīties, būt kopā, dalīties, būt vienam un būt pilnīgā mierā ar to. Un eh, tiešām skaista pieredze, par kuru es joprojām pārdomāju un pārdomāju. Un, uh, joprojām arī vēlos dalīties. Varbūt nedaudz haotiski sanāk, bet uh, tāpēc, ka emociju ir daudz un uh, Un es domāju, ka es došos sveceļojumā vēl līdzīgā un uh, jūtu tādu arī pamudinājumu savā sirdī. Paldies jums, dārgie klausītāji, ka bijāt ar mani kopā šajā raidījumā. Ar jums kopā šovakar biju es, Linda, un dzirdējāt manu atskatu par sveceļojumu uz Santiago de Compostela mūsu sadzirdēšanos jau nākamajā reizē. Un, ja jūs savā sirdī sajūtat vēlmi liecināt, vēlmi dalīties ar pieredzi vai ar kādiem notikumiem savā dzīvē, droši sazinieties ar raidījuma veidotājiem vai arī ar priesteri Arni Maziļevski. Un, ja iespējams, nākamreiz dzirdēsim tieši jūsu liecību. Uz sadzirdēšanos nākamreiz. Visu labu! thank you Sirsnīga pateicība raidījuma Dievs ir ļoti, ļoti labs veidotājiem, sirsnīga pateicība arī tev, klausītāji, par kopā būšanu un par tavu atbalstu šīs radiostacijas pastāvēšanai. Pēc muzikālas pauzītes jau 8.40 būsim atpakaļ ēterā ar aktualitāšu atkārtojumu. Dzirdēsi par gaidāmo draudz dzīvē, lai patīkams pirmdienas vakars, lai ir slavēts Jēzus Kristus!